gabanya bigatuma ibinyabuzima bihona ibyo bikaba biri mu itangazo rya ryasohowe kuri no munsi ibiri muri iryo tangazo tubibaze Ahmed Mutore uko dushira inguvu n'uburyo mu kugwanya ihindagurika ry'ibihe niko dukwiye kudafata minenegwe urusenge rw'isi push de zone mu kwitwararika kugwanya imyuka mibi igonona ayo n'amajambo ya Antonio Guterres umunyamabanga mukuru mpuza mpuzamakungu ONU ku munsi mpuzamakungu wahariwe ugukingira urusenge rw'isi ihimbazwa buri mwaka itariki 16 z'ukwezi kw'icenda urusenge rw'isi rukaba ruri mu kirere hejuru y'ahisi herera rukaba rudukingira imishwarara y'izuba ibanga bibangamira ibinyabuzima itariki 16 z'ukwicenda mu gihumbi kimwe n'amajana 994 inama ya bose yishira hamwe mpuza makungu ONU ikaba yashize ahabona icegeranyo cerekana ibintu nyamukuru bihungabanya urusenge gwisi yongera inashingiye tariki umunsi wahariwe gukingira igisenge cyisi ibihugu bikaba byahamagariwe kuri uyo munsi gutera intege ibikorwa byose biza bishigikira ico cegeranyo n'ingingo zigikomokako igisenge cyisi kikaba kigizwe n'uruhome rw'imyuka ruki rukingira isi n'ibinyabuzima imishwarara mibi y'izuba igihe habonetse ko urwo rusengero rubangamiwe hari mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo indwi byatumye haba amasezerano abiri yo kurukingira muco bise convention de vienne na protocole de montreal gusa gaseseshwa rumuri ingingo zo gukingira urusenge rw'isi zarafashwe kandi hari icyo bimaze naho zikiri nke amasezerano mpuzamakungu y'i Kigali yo kuwa 15 gitugutu mu mwaka wa 2016 yahujije ibihugu 197 byateye umukono ku rwandiko rw'i Montreal Protocole de Montreal rushiraho ingingo zo gushigikira igisenge cy'isi gwerekanye imyuka igera kuri 18 iyo bita hydrofluorocarbure ibujijwe iyo nayo tukaba tuyisanga mu mafrigo n'amamashini akanyisha amazu climatiseur umwe mu basomyi b'ubwo butumwa bw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU avuga ati ivyo biratwerekeye na twebwe muri Afrika yo munsi ya Sahara dutegerezwa gukingira ibidukikije mu kugwanya imiriro ya nyakanga ituma amashamba hona ngo turonderaho turima kuwumbe turiko turisamburira urakoze mutore ibyegeranyo by'ikigo cy'ibanki y'isi yose doing business imyaka ya bibiri na cumi n'umunani na bibiri na mirongo ibiri ku bihugu bimwe bimwe ngo birimwo utunenge tubwirizwa gukosogwa mu itangazo ry'ibanki y'isi yose ryo mu mpera z'ukwezi k'umunani ivyegeranyo byo ku myaka itanu ngo bigiye gusubirwamwo muri icyo kiringo akaba atacegeranyo kizosohoka Mihai Kanyange aragaruka kuri iryo tangazo iryo tangazo ry'ibanki y'isi yose kiwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi k'umunani uyu mwaka ryerekana ko mu myaka cumi n'indwi ibanki y'isi yose yagiye isohora ivyegeranyo kukungene abanyamitahe boroherezwa bakanatezwa imbere mu bihugu ijana na mirongo icenda iryo tangazo rikerekana ko utunenge twabonetse mu bijanye no gusubiramwo ivyegeranyo doing business y'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani yasohotse mu bibiri na cumi n'indwi hamwe na doing business yo mu mwaka wa na mirongo ibiri yasohotse muri bibiri na cumi n'icyenda ibyo byasubiwemwo ngo ntibijyanye n'ingene doing business ikora ugukora neza kandi ataho begamiye ngo niko karanga gatuma ibiba byegeranijwe mu bihugu bikorwa neza kugira ngo rero ako karanga gakingigwe inama y'abakuru mu banki y'isi yose yemeje ko ivyegeranyo vy'imyaka itanu vya doing business bizosubirwamwo iyo nama isaba icigwa cimbitse kukungene amakuru yegeranywa kugira ngo ivyo vyegeranyo bikogwe byongere bisuzumwe iyo nama yiyemeje gukosora ivyegeranyo ku bihugu bitadomwe ku rutoke muri iyo nama kandi bemeje ko atacegeranyo cha doing business kizosohoka mu kiringo cyose ivyo vyegeranyo vy'imyaka itanu bizoba biriko birasubirwamwo doing business irabu uko abanyamitahe bakora bakanoroherezwa muri ivyo bihugu ijana na mirongo icenda ikaba ifatira ku bintu cumi na kimwe harimwo ugukingira abanyamitahe ukuriha amakori ugukora ibikorwa binini binini execution de contrat mu gifaransa urudandazwa ndengambibe hamwe hamwe n'ibindi icegeranyo ca doing business umwaka wa 2017 cerekana ko uburundi buri mu kibanza c'ijana na mirongo itanu n'indwi ku bihugu ijana na mirongo icenda nayo icegeranyo c'uyu mwaka wa 2020 cyasohotse mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda cerekana ko Burundi buri mu kibanza c'ijana na mirongo itandatu na gatandatu n'amanota mirongo ine n'atandatu n'ibice munani icegeranyo ca doing business kikaba gikogwa kuva igenekerezo rya mbere ruheshi umwaka uburangiye gushika mirongo itatu n'imwe rusama y'umwaka icegeranyo gikozwemwo urakoze mihaye kanyange amakuru yacu tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'imibano abanyagihugu ba muri quartier gaseke buya zone musaga ni mu gisagara ca bujumbura bavuga ko batewe ubwoba n'abantu bibe abanyagihugu baciye mu ruzi muha bavuga ko abo basuma bikinga ijoro kandi ko mu gatondo ka kare aho bambura abantu ibyo bafise bagasaba ko umutekano kongererezwa muri ako gace na cyane cyane ya nyabune kugira abo bantu batuzwe ni inkuru ya Jean Marie Mayonga bamwe mu banyagihugu bo mu gasekebuye bavuga ko ubwo busuma bukorwa n'abantu abantu batazi bategera abantu bagiye cyangwa bavuye mu bikorwa byabo bya misi yose baciye mu mwonga w'uruzi muha ubwo busuma bugakorwa mu yo ku mugoroba cyangwa mu gatondo hakiri kare umuntu bari bakomerekeje yarabitubwiye ntijewe ngaha mpejeje kuhamburirwa mu gatondo ka kare haje abantu babiri bangenda inyuma hama baca baraza nyine tugeze muri umwonga niho baca bafata akanyabura ukora n'imfisi ndavyumva ko biharye numva bavuga yuko bahora bahaca abiba insinga nabo bambura mu muha mugabo jekeje imbere ndanka no kuzinduka ngo nce muri uwo umugongo bamuha kubera nzi ko mu gatondo ka kare hakunda kuba hari abasuma umwe mu banyagihugu bari baciye aho muri ako gace aratubwira uko byamugendeye mu gihe abo basuma bamuhagaritse bakamwambura ibyo yari afise hari nk'isaha cumi n'imwe n'inusu ku bantu bazi mu gasekebuye n'ahantu bita ku karompwe kareo rero niho nabonye abantu babiri baje nk'abari kubagira siporo umwe rero yari hakurya umupaka wo hakurya w'ibarabara uwundi ari inyuma ziwanje niho rero numva banshize ikintu mu izosi baca barafyona uwo mwanya nyine ubwenge bwacye bugenda hama baranse ahura ibyo nari bise byose amatelefone isakoshi guhera mu gatondo cumi n'imwe saa kumi saa kumi n'imwe kuduga naho naho hantu baravuga ko bama bahamburiye abantu abanyagihugu bagasaba ko umutekano wo kongerezwa muri ako gace na cyane cyane muri ako kayira kajabukana umwonga wa muha ngo kuko abo basuma ariho baca bamanukana bagaca bazimangana so bahashira nyine abajejwe umutekano bagaducungerera kugira izo nkizi zikibi zive zihere nosaba ko ko abajijwe umutekano ako gace boza barakaraba cyane kubera na gace ntikabona nta matara ahari ubwo busuma bukaba bwasubiye kuvugwa muri ico gice ngo mu gihe abanyagihugu baba muri gasekebuye bari baratujije ariko ngo byasubiye kwibonekeza mu makuru avugwa mu gisata cy'ubutunzi leta y'u Burundi ngirakwiye gukoresha inama rukokoma mu bijanye n'ubutunzi kugira ngo barabire hamwe ibibazo bihanze icyo gisata bivugwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cyo kuri uyu wa gatatu uyu muhinga avuga ko iyo nama yotuma uburundi bugera ku iterambere nk'ibindi bihugu byo mu karere bigeze ko tumutega abiri twagomba gutera akamu leta ko yohunganya inama rukokoma yo kwiga iby'ubutunzi mu burundi ngene yifashe inyishu n'ingene ushobora kubivamo ni inama zagiye ziratunganya no mu bindi bihugu kandi izo nama zibaye zigatuma umengo ni nk'inkengeri ivuze kugira abantu bahinduke batangure kubona ibintu mu uko ubukene ubukene ko buraba bwinshi cyane maze gushika ku barundi indwi kuri cumi bakenye e, turiko turashika mu kimwe bita umuzingi wugaye serikevisiye aho ubukene buri kubara umurima wo gusasira indava yani mabi haba mu bijanye kubaho neza kabanyagihugu ibyo byose tukavuga intwari ibereye ibyo kwanga gateye akazi na muntu ahantu ubukene magwiyongera ibyo bintu biragora ingene bishobora gutera imbere kandi ibihugu bimwe bya Afrika byinshi biko biriko birafata intumbero natwe turabishoboye bavye nk'igihugu cya Tanzania gira kuja mu bihugu bimwe bita PR venir ni kuvuga ibihugu e, vyifashe hari ibihugu bisaga ari bitoyi mu nyuma y’ubundi mugabo bigwiza umwimbu gusumbya uburundi kabiri eh, twibaza ko iyo nama yoba ngirakamaro kandi ikitabirwa nyine na leta rwego rwo hejuru n'abaserukirambere imigambwe sosiyete sivile amashyirahamwe yigenga abasendika amadini ibigo bigira ubushakashatsi amashuri kaminuza abakozi bakora ku ba leta abantu bose bafite icyo batereye tukajya hamwe kugira birabe icyo twokora kuba nk'akaryo kuko turaba neza eh, aho tugejeje eh, n'ingene twobivamo ibintu by'ubukene kwama mu buntu buto buto icyo twakwita rezo bitatu baravyuzana ni uko bwa mbere byo twese dusara tukabona ubukene bw'uburundi aho bwese tukabyumva kumwe tukabubona hinga tukabijamwe tukabibona hama tukimva tukibaza ubwo butunzi kama dufise mu Burundi turavye inzuzi tukaraba imvura igwa tukaraba ibi biyaya dushobora kurimamwo ibi tuvuga ngo ubutare tuvuga bya turisme ikiyaga Tanganyika ibyama ubwo butunzi kama dufise burat atuma tugwa muri ukene ahubwo baba bavuga ngo ni ubu mu bihugu bya nyuma tutabaye n'igihugu ca nyuma iyo nama ishoboye guhuza bose kuba n'akaryo ndetse mbere baba batumye ko n'abarundi baba hanze kuba n'akaryo ko gushobora kuja hamwe e, bigatuma inyishu zotuma ibyo bintu by'ubutunzi bisubira gufata intumbero tugabona umuntu kugira ashobore kubaho neza turabya ubutunzi kama imana yaduhaye ku ibarabara n'abapolisi bari kwamanuka i bujumbura umusitanteri wa komine buganda hakizimana pamfile amenye bimenyesha ko bateye impungenge n'abo bakongomani kuko ngo bashobora guhungabanya umutekano aho rero agasaba ajeje umutekano ko bohagabira kugira bahagarike urwo ruja n'uruza musandera komine rugombo mbanirakiza Gilbert wewe amenyesha ko inkuru yashoboye kuronka ngo ari urusansuma ruriko rurabera mu ikambi y'impunzi gasogwe abakongomani bahungiyeho ngo nico gituma baza mu bwinshi kwiyandikisha na colonel baranyikwa iri defense atwara ikambi ya Cibitoke bw'ibitoke asaba abantu bose ko bohagabira bakamenyesha uwo wese babona ajabuse uruzi rusizi kandi imbibe zugawe kuko ngo umutekano n’uwa wa bose buratari w'intara c'ibitoki bizoza karem amenyesha ko abakongomani bazoca basubizwa mu gihugu cabo iyo baje bava mu c'ibitoke alexi ndayiragije radio isanganiro vuga undemeshe ucana yandi uno munsi tuyagira ku mvugo zikokeza amacakubiri mu gutera ubwoba abasangiye umugwi Remy Habyarimana wo mu kigo c'ivizigiro Maison L'air d'espoir avuga ko iyo mvuga iba ifise intumbero yo kwihora uwundi mugwi canke kuvuga ko uwundi mugwi ari mubi kubwiwe abafata ingingo ngo bosigurira abanyagihugu ku ngaruka z'iyo mvugo mu kuzigwanya Oban niyo nkuru imvugo zikokeza amacakubiri mu gutera ubwoba abasangiye umugwi ngo zirakoreshwa cyane mu gihe igihugu kiba kivuye mu ntambara z'amasasu kuko haba hari abantu bagifise ibikomere mu mitima ikindi ngo ni uko hari abenshi muri ibi bihe baca binyegeza inyuma y'amatelefone kugira batange ubutumwa nk'ubwo remi habyarimana abantu rero benshi barazi yuko baciye muri ubwo buryo bashobora gushikira benshi na cyane cyane n'abo batoshobora kuvugisha imbonankubone bagaca barungikira rero ubwo butumwa ni ibintu rero bibabaje rwose kuko uca usanga kenshi abantu bahindutse abamenyeshamakuru benshi cyane kandi badafise ubuhinga bwo gutanga amakuru bagaca batanga rero bimwe biri mu mitima yabo ni ingorane rero kuko abantu bafise ingwano zitarahagarara mu mitima bagaca bagomba kuzikoresha baciye muri ubwo buryo mbega abatanga ubutumwa nk'ubwo baba bagamije iki Remy Havyarimana wo mu kigo cy'ibyizigiro asigura ko abantu nk'abo baba bafise agatima ko kwihora abo mu wundi mugwi canke ndetse ngo berekane ko uwo mugwi wundi ugizwe n'abantu babi ubwa mbere nico cuko agomba gushikiriza ukwihora atashoboye gukoresha ca gihe intambara yari ikihari ico atashoboye kumubabaza ku mubiri ngo amukomeretse canke amwice canke amwicire uwiwe amwice mu majambo ica kabiri nuko ca agira ati naho aza kubyumva abandi bose baraza kubyumva bace babona ko ari igikoko ko ari umwicanyi ko ari amaraso urumva rero iyo ni iyindi ntambara ni ubundi buryo bwo kurwanya mu kurwanya imvugo nk'izo abajejwe intwaro ngo barafise uruhara runini abahuye n'amabi atandukanye ngo boganira kugira bamwe n'abandi bakire ibikomere byo mu mutima bwa mbere hari intambara y'amasasu yaheze ibyo byavuye ko abarongoye igihugu babihagurukiye erega intambara iva ku bwoba umuntu afise ubwoba uko aza gukora ntukumenya igihe rero abarongoye igihugu bamaze ubwoba mu bantu ubwo rero n'uruhara runini rwo kubarongozi kugira ngo batangure kuvuga ko ko intambara y'amasaso yahetse reka rero turabise inyishu z'intambara yo mu mitima izo mvugo kenshi ngo zibandanije ngo hashobora gucasubira gutana mu mitwe kuri iyi migwi iba itarabana ryiza maze bagaca basubira mu ntambara z'amasasi